Hikmat punya cerita dengan judul Soto Menungso. sah nyata sekitar akhir tahun pitung puluhan. Naliko pasangan suami istri sejenengi Supardi karo Sriatun, mari mulih nyambangi duluri, sing omai ononing kediri. Waktu iku Suparti ngewo mobilan pamitan soko omai duluri, kira-kira jam songo bengi. Kebetulan zaman semono, suasana ijek durung rame koyo saiki. Supardi balik soko kediri menyang kuto malang lewat pare Kandangan sampai teko kasembon Suasono bengi iku sepi mampring lan rodok krimis Sriatun takok menyang kujungi Kang, iki mau daerah nanti to Kok poteng, tur serem Iwis teko kasembon Iwis menjelur daerah malang kok dik, enek opo Hati-hati, awas Nah, hmm, iki biasanya akeh begal lho, Kang. Wis aja kuwatir, Dik. Aja tok begal, demi tahi lek wani muncul ya tak tabrak. Alah, Kang. Aja sumber kaya ngono. Engko kedadian tenang lho, Kang. Wis tenang wae, ben ora sepi tak setel radio wae. Rino. tulan acarane radio bengi wayang kulit pas karo senengane Supardi ngrungokno suarane dalang atine sriyatun malih tentrem gak suwe saka kasembon wetenge Supardi kebrucuk aku kok luwe ya Dik jam yamene arep golek warung ning endi Kang Wes padha tutup ngono lho mbok mandek ning bujon wae sapa ngerti sik ana sing dodolan panganan ya wes Kang Sak karpe sampean, aku manut wae. dawane dalan pengikui Supardi ora nemu kendaraan babar blas. wektune wis klebu jam 11 bengi. Iringan gimis pating kepiyur lan angine saya suwi adem. Dak suwi Supardi wis sampe daerah Ngantang. Ing daerah alas Sukoadoh, Supardi ketok temarameng lampu ublik ing pinggir dalan. Dik, sawangan kae. Kaya iku kok ana wong dodol panganan. Iya, Kang. Koyo Kaya ngono. Terus piye? Wis mangan ning kono wae ya, selak luwe wetengku. Ya wis, Kang. Rapopo. Supardi minggirno mobil cedak karo warung yang tengah alasiku. Awali Supardi yorodok heran. Amergo kait iki merui onok warung sing dolan ijen kaya ngono. Warungnya sederhana. Gawi penerangan publik karo ditutup kain warna abang. Kebetulan sing dodolan wong wedok wis tuwek nganggo susur. Supardi takon. Nuwun sewu, Mbah. Jenengan sadyan napa nggih? Iki sing basatian soto arep tumbas to. Wah, lah kok pas to, Mbah? Nggih, Mbah, Mbah. Jenengan damelaken kali nek ngoten. Iya, Le. Mangko pinarak dhisik yo. Simbah tuwek iku langsung nyiduk segolan ngracikno soto gawe Supardi lan Sri Atun. Kuahe kental tur gurih ambune jan sedhep banget. Supardi wis ora sabar pingin ndang nyantap soto daging kuwi. Panjenengan pun dangu satian soto teng mriki Mbah. Pitakoni Supardi karo nyebul kuah sing isek panas kemrupul. Simbah nyebut susure karo ngomong. Wis aku dodolan kene. Lho, kula kok mboten nanti ngertos jenengan saben lewat mriki, Mbah. Ya. aku pas pele. Jawab Simbah karo mesem. Kang, sotone jen enak tenan gurih Sriatun no nikmati sak sendok iya dek dagingnya iki yo ya pas banget gak ulet Wong loro kuwi lahap banget mangan soto nih Sampai akhirnya Supardi karo Sriatun isi jaluk imbuh. Mbah, nih jenengan yo ya mak nyus tenan to. Bumbune apa to, Mbah? Wah, iku yo ya resep rahasia le. Warisan wong tuaku biyen. Simbah moro-moro ngadek lan melangkah mundur saka dandang soto. Isik yo le, aku tak njupuk kayu dhisik. Enten ana sedilut. Oh nggih, Mbah, monggo. supar wis entek rong mangkok. Nalika isih kepingin nyeruput kuah soto sotone Simbah. Piye, Kang? Wis mari. Aku wis warek iki, Kang. Ya wis, sampe teni ning mobil wae, mari ngene tak susul. Sri Atun akhire ngenteni ning jero mobil. Supardi dhewe sik ngenteni Simbah sing dodolan soto. Daneng di Simbah mau jupuk kayu kok yo randang balik-balik. Ah, mumpung Simbah sik metu aku tak jupuk kuwe soto ah. Supardi ngelangkah menyang dandang terus buka tutupe. Bareng arep nyiduk kuah. MashaAllah jantunge Supardi ndredeg, sikile wel-welan. Nalika roh ning jerone dandang kuwi mau ana driji, potongan tangan karo sikile menungso. Ditambah meneh ana usus sing ngambang sing dhuwure. Sakal Supardi langsung muntah amarga soto sing dipangan tibake soto menungso. Raine ucep tenan lan kemringet, gak suwe krungu suarane simbah nguyu cekikian. Piye, Mas? Sotone enak toh? dilalah simbah metulan rupane pucet rambut awut-awutan karo ing lambene getih tok koyok mari mangan wong sing marai supar dikeweden lah kok simbah nyangking dasi menungso sing motone mendeli karo jibrat putih <laughs> setan supar dimayu sifat kuping ninggalake warung kuwi menyang mobile bojone pucet keweden Sri Atu ninggal takon marang bojone. Ana apa to, Kang? Kok kaya digudak setan? Wis wis wis wis tak critani mengko wae ya. Supardi suarane gelagapan. Supardi langsung nguripi mesin mobil terus kegas banter ninggalno warung soto menungso. Oh, akhirnya Supardi sampai ning pasar pujon. Kebetulan suasana rodok rame, soalnya akeh wong dodolan buah. Supardi minggir mobil, raini sih ketok pucet. Ano apa toh kang, kok ngebut banter kaya kuih mau? Sampai wedi aku. Ah, anu dek, anu, anu. Tutulai Supardi karo menggos-menggos. Wis kang, ambekan alon-alon disek. nalika Supardi rada tenang kait iso cerita lek soto sing dipangan kuwi mau tibake soto menungso bareng roh critane bojone sakal wetenge Sri munek-munek terus muntah walah gak nyangka ya Kang awake dhewe iso mangan soto menungso Lah iya iku dik, wis jan apes tenan dina iki. Makane to, Kang, aja sesumbar nantang barang gaib. Akhire ya kaya ngene iki. Iya dik, aku salah. Sepurane tenan yo. Akhire Supardi karo bojone ngasuh liwat ing dalan ujon. Deweke ya oleh informasi saka pedagang buah, lek liwat ing alas ngantang kudu sing ati-ati. Iku dadi pengalaman sing ora iso dilalekne karo wong loro kuwi. Bersama tim Cimat. Salam Cimatres, salam misteri. Au.